Dons Migels Rīs Tolteku gudrības grāmata Četras vienošanās Tulkojusi Ilze Dika Lasu es Uguns lokam Tiem, kas aizgājuši Tiem, kas ir ar mums Tiem, kas nāks pēc mums Pateicība. Es gribētu pateikties savai mātei, Saritai, kas mani mācīja mīlēt bez nosacījumiem, tēvam Hosē Luisam, kas ieaudzināja manī disciplīnu, vecstāvam Leonardo, Maciasam, kas iepazīstināja mani ar Tolteku noslēpumiem, un dēliem Migalam, Hosē, Luisam un Leonardo. Es vēlētos apliecināt savu abrīnu un ziļo cieņu pret Gaja Dženkinsa un Treja Dženkinsa uzticību. Tāpat es vēlētos izteikt lielu pateicību izdevējai, redaktorei un Dženetai Milsai, kas man uzticējās. Vienmēr būšu pateicīgs Rejam Čambersam par to, ka viņš apgaismoja manu ceļu. Es gribētu godināt savu ārkārtīgi gudro un dārgo draugu Džini Džentriju, kura uzticība mani dziļi aizkustināja. Es gribētu pateikties visiem tiem daudzajiem cilvēkiem, kas no visas sirds ziedoja savu laiku un līdzekļus, lai atbalstītu šo mācību.